la lleona, la feu cadell. Havia navegada una lleona que tenia dos fillets. La lleona els hi donava de mamar i els patricians les tiraven de les mamelles. Va xocar la llet. La lleona estava fent una caja a la Havana. Un dia els petits lleons estaven jugant. I va venir un lleó. Un, un la on li va fer un cop amb la seva puta. El ho va marxar i no va tornar mai més. Cota, pecat, ja acabat. acabat. Allara, Jair, Marc, Clàudia, Emma, Antonio, Pau, Sònia, Ariadna, Julia.